They say when God closes a door, he opens a window. And no matter how small that window is, it's a window of opportunity. So I took mine, took a leap of faith, spread my wings, see if I could fly. Everybody's always crying about how life's a bitch, but for me, life's a beach. So I pull up my asi jo, ty vole asi jo Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo Ptali se mě, jestli se mi daří, koukni na ty davy Já bych řekl, že asi jo, hm, asi jo, ty vole asi jo Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo se ptala, jestli se mi daří, koukni na ty davy. Já bych řekl, že asi jo, hm, asi jo, ty vole asi jo Na ruce G-Shock, bílý Casio V té ruce Red Bull, na sobě svůj merch Za sebou svůj tým, před sebou svůj terč, boom A trefili jsme do černý, jsme voda živa komerční A ty, co dřív říkali, že nejsou, jsou teď svým merčem dotěrný Jak to vypadá, je všechno na ruby Zpěvák byl real a rap si sral do huby A teď zpěvák rapuje víc real než rapper Takže rapper může rapem lida krmit holuby ha, uh, Žádnej song pod milion views, každý rok miliony na účtě Že potkáš na ulici skromný a v úctě Ode mě se komerci učte Cítím závist, kolem sebe cítím závist Závist, prava leva cítím závist Závist a dělá mi to dobře, proč ne? Asi jo, ty vole asi jo Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo Ptali se mě, jestli se mi daří, Kouky na ty davy Já bych řekl, že asi jo Asi jo, ty vole asi jo Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo Ptali se mě, jestli se mi daří, Kouky na ty davy Já bych řekl, že asi jo I see ya, my nigga, I see ya. No new friends, tell them groupies adios. Cause backstage already got a lot of those, and eh? we on that new new. We tired of yours, cause we them Bombay boys bringing down the ceiling. Yeah, we them niggas that be tubing on the millions. You say you're real, but really, nigga, be a realist. My squad ain't gangster, but we born lady careless. True, now they see us flexing, pushing my buttons, my patience they testing. Uh, they got me counting my blessings. Sharks in the water and they move like a chess game. Dead out, no freebies, no nigga. Now gets out, say you do it better Chodzisz w je úžasná, Perden moli bombi sweet, czyli mam se znam Cejdziem zawist Kolem cítím závist, závist Prava leva cítím závist, závist A dělá mi to dobře, proč ne? Asi jo, ty vole, asi jo, ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo Ptali se mě, jestli se mi daří, Koki na ty Já bych řekl, že asi jo, asi jo, ty vole, asi jo Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo Ptali se mě, jestli se mi daří, Koki na ty tej dziawy Ja bym rzekł, asi jo už jsem říkal, je to všechno na ruby Nasadili vám parohy, všichni si chtěli zarobit Všichni ty rádoby parody, rapeři jsou pro mě malí jak králíček Azury, už to fakt nejsou závody Zatímco spali, já tu budoval tu best show Teď vyprodávám haly díky best show Už ani nepočítám hlavy, jsou to davy show. A říkali, že jí máš směšnou, takže Asi jo, ty vole, asi jo Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo Ptali se mě, jestli se mi daří Koukni na ty davy, já bych řekl, že asi jo asi jo, ty vole asi jo Dali se mě, jestli mě to baví asi jo Dali se mě, jestli se mi daří Koukni na ty davy, já bych řekl, že asi jo